السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث التاسع والأربعين عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا مزدلفة فاستأذنت فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به خرجه البخاري مسلم حديث يا ya 49 يا mash'ar katika mashair al الحج nao ni muzdalifa au jama' yaitwa jama' imma jama' au ni muzdalifa jina lingine naitwa jama' kwenye hadith ilikuja kuitwa jama' na muzdalifa ni sehemu iko mbele ya mina ukitoka maka baada ya azizia ni mina mina na maka iko karibu sana haiko mbali ukitoka mina natembea mpaka muzdalifa ni kipande kiasi baada ya muzdalifa mpaka kufika arafat ni mbali zaidi takriban muzdalifa mpaka arafa ni kilomita 12 takriban ni mwendo wa kilomita kumi mbili kwa hiyo si karibu vile almuhim Muzdalifa ni katika mashair al-hajj lakini mashari hii <clears throat> imekuja kuonesha kwamba kuna ruhusa kuna ruhusa kwa watu fulani wamekhafifishiwa watu fulani wasimalize wakati wao Muzdalifa yani wanaweza kuondoka mapema kabla ya wakati kufika maalumun mtume alayhi salatu wasalam alipotoka arafa siku ile ambao ni yomu tasi ni lazima alalie muzdalifa akaja akalala muzdalifa na as-sunna fi muzdalifa ni usali al-fajr alafu ngojee mpaka kupambauke sana lakini jua halijatoka alafu ndo uondoke muzdalifa uelekee mina kurusha aljamra alaqaba alula ila alkubra manake yaumun nahr yaumul eid inarushwa ila jamra moja tu ila alkubra bas peke mawe saba fakat yaumul eid sasa watu wanatoka Muzdalifa baada salati alfajr kabla jua kutoka ndio as-sunna watu waondoke Muzdalifa waende rami aljamarat waende jamarat kurusha mawe lakini kuna watu fulani wanaruhusiwa kutoka baada nisfi al-layl baada nusu ya usiku akae usiku kidogo hata kama hatolala usingizi lakini ikishakumaliza nusu ya kwanza ya usiku wao wanaruhusiwa kwenda wapi jamarat wakatangulia jamarat na wanaruhusiwa wakifika warushe mawe yao hata kama hakuja pambauka hii ndio hukumu anahitaja kwenye hii hadithi asema Aisha radhiallahu anha nazalna almuzdalifa tumeshukia hapo muzdalifa فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة سودة بنت زمعة رضي الله عنها نموجة كتكواك زمتومي عليه الصلاة والسلام ساسا سودة أكموان برهوسا سمتوم صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل حطمة الناس أو muzdalifa مزدلفة قبل يزحم زواته إلي أسيبت زحمة كله jamarat wazi kwa hivyo yeye alimuomba mtume sallallahu alaihi wasallam aondoke muzdalifa mapema asiondoke alfajiri atoke usiku kabla zahma za watu hazijatoka طيب udhuru wake nini alikuwa na udhuru gani kutaka kutoka mapema kabla ya wakati asema Aisha wa kanat imra'atan na yeye alikuwa ni mwanamke mzito jaa fi lafdh akhar sabita sabita yani mnono thaqila kum mnono kiasi na maalum watu wanono huwa wasumbua mwendo na mwendo wao huwa mpolepole ni mzito akamwomba ruhusa mtume sallallahu kulingana na hali ya kiafya yake mzito mwili aruhusiwe atoke mapema yeye atangulie kurusha kabla zahma haijaja kwa sababu na yeye ni mgonjwa eh ni mzito mwili na hii ni dharura na anahisi uzito na mashaka zaidi faadhina laha kwa hiyo ndio alikuwa udhuru wake yeye ni mwanamke ambaye kwamba thaqila yani batia yani mzito mwili na hii ni aina ya uzito na aina ya mashaka bila shaka faadhina laha mtume sallallahu alaihi wasallam kamruhusu fadafa'at qabla hatmati nas akatoka kabla ya zahma za watu kutoka kutangulia huko sasa mtume amemruhusu alaysa kadhalik طيب mbona arafa hakumruhusu atoke mapema mchana na zahma ziko kwa nini kwa sababu alwuquf biarafa ni rukun min arkani alhajj hii hakuna budi lazima akamilishe mwanzo mpaka mwisho na yeye mwenyewe hakumuomba ruhusa mtume arafa na kama huku yuwakimbia zahma na mwili wake ni mzito na kule kulikuwa ni hivyo hivyo hali Arafa zahma iko na mwili anao lakini Arafa ni ruknum min arkanil hajj haisameheki hata kidogo ni lazima asubiri ama Muzdalifa kulala Muzdalifa si rukun ni wajib katika wajibatul hajj na wajib katika wajibatul hajj haina uzito kama rukun kwa hivyo wale wenye dharura hukhafifishiwa zile wajibat hawakhafifishiwi arkan ntabi eh zile wajibat ndio wakhafifishiwa wenye dharura ama zile rukun zile hazikhafifishiwi yoyote ni lazima watu wastahimili hata kama kuna zahma hata kuna mashaka kuna lolote avumilie kwa hayo hiyo ndo maana hakumuomba ruhusa alipokuwa Arafa lakini leo utapata watu wazima na afya zao si wagonjwa si wazito wa mwili hawana dharura yoyote ikifika saa kumi na moja au saa kumi wengine utaona ukusanya mizigo uanza safari kuelekea mlangoni kule kutoka na hana dharura yote wala shaka hadha min alkhata asa mtume akampa ruhusa wa aqamna na sisi Aisha asema mimi nikabakia pale pamoja na mtume Muzdalifa hatta asbahna mpaka ukawa asubuhi asbahna nahnu sisi thumma dafa'na bidaf'i alafu tukaondoka muzdalifa alipoondoka mtume akiondoka tukamfuata tukaondoka naye pamoja baada salati alfajr kukipambauka sana kabla ya jua kutoka hapo ndio sunna muzdalifa kutoka kupambauke sana kabla ya jua kutoka wasunna ni uombe tad'u uinue mikono uombe uombe uombe mpaka kupambauke sana kabla ya jua kutoka uondoke Muzdalifa sasa uelekee Jamarat kurusha zile mawe fala asema sasa Aisha kana kwamba ametamani na yeye ile ya Saudi asema fala an akuna stadhantu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ista'dhanat Sauda na mimi pia vile vile ningekuwa hivyo nikamuomba ruhusa mtume sallam nitoke mapema kama alivyoomba ruhusa Sauda lao ningefanya hivyo ahabu ilayya mimma furuhim bi eh ningelikuwa hilo jambo la pendeza kwangu na ningelifurahia na ningelikuwa ni wepesi sana kwangu kushinda jambo lingine la kufurahiwa lolote ningelikuwa kama kuna kitu ningefurahia ni hiko na mimi niombe ruhusa niruhusiwe kutoka mapema lakini yeye hakufanya hivyo kwa nini kwa nini Aisha hakufanya hivyo na akatamani lau angeomba ruhusa lakini hakuomba kwa sababu alikuwa hana udhuru hana udhuru hii ruhusa ni ya wale wenye udhuru hata kama mwanamke mpaka awe na udhuru mpaka awe na udhuru kwa hivyo wale wagonjwa wazee wakongwe wanawake wale wazito au mwanamke ana mimba mjamzito hali ile uzito au mgonjwa maradhi au watoto wadogo wamekuja haji hawa wote wanaruhusiwa kutoka Muzdalifa baada nisfi layl si lazima wangoje paka alfajiri na yajuzu wakifika jamarat warushe jamra yao kabisa hata kama ni usiku warushe jamra yao kabisa alafu wakapumziki kwa sababu ni wanyonge lidhalik Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtoa Abdullah ibn Abbas pamoja na adhafa akamwambia chukua ile kundi la wanawake na hawa vijana waongoze nenda nao jamarat baada muntasaf al-layl akamruhusu Abdullah ibn Abbas atoke nao akamruhusu ibn Abbas atoke na wao mpaka wapeleke wapi al-jamra wapeleke jamrat al-aqaba awaongoze wazi rakhasa lahu dhalik kwa hivyo ikiwa mtu ni mgonjwa au ni mtu mzima mzee au watoto wadogo au mama mjamzito hali mtaabani hawa wote ukiwaona wanatoka usiku waachie wao ni wanaruhusiwa lakini kama wewe huna udhuru wote hata kama mwanamke au mwanamume hauna udhuru wote si mzito mwepesi alhamdulillah wewe ni wajib usubiri hapo Muzdalifa ulale hapo mpaka asubuhi usali fajr hapo alafu ndo uondoke kama alivyofanya Aisha alitamani kutoka mapema lakini akasema sikuweza sababu hana udhuru ikabidi atoke na mume wake asubuhi baada kusali salatul fajr kwa hivyo hii hadithi yaonesha kwamba kulala muzdalifa ni wajib katika wajibatul hajj kwa nini kwa sababu amekhafifishiwa mwenye udhuru kama angalikuwa ni rukun hangekhafifishiwa yote lakini madamu wale wanyonge wamekhafifishiwa kutoka mapema hii ni dalili ya kuonesha kulala muzdalifa ni wajib katika wajibatul hajj na mtu akiwacha wajib katika wajibatul hajj kwa sababu ni jahil au amesahau huyu husamehewa kwa sababu ni jahil pengine hajui kama kama Muzdalifa watu ulala ambaye hata hajui lolote huyu husamehewa lakini akawacha kulala Muzdalifa kusudi akawacha kulala Mina zile ayamu tashriq kama wanavyofanya wengine ayamu tashriq hazijaisha yeye huja maka kastarehe kenda hoteli kalala na yafaa kwa mina kwenye hema kulala yeye akakimbia ukiwacha kwa kusudi na wajua hii ni wajib katika wajibatul hajj yajib alayhi dam yajib alayhi damu lazima achinje mbuzi mmoja lazima achinje mbuzi mmoja fidia yake ya kukimbia wajib katika wajibatul hajj kwa hivyo yoyote aliyotoroka Muzdalifa kabla alfajiri haja sali hapo huo wakati wake waisha au akatoroka ayamu tashriq hakulala mina siku mbili أقل أحوال ولا لسكميلي أكترك أكلالا نيواجوا هو نلزيم توي دم هو نلزيم توي دم في هذا الحديث فوائد قوله قبل هابو البسيمة حطمة الناس قبل حطمة الحطمة الزحمة الحطمة الزحمة معناك نمسونغمان زحمة مسونغمان وواتر بطيئة أي سبطة ثقيلة بطيئة يعني ما mzito alikuwa na مويل مكوبة في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الحديث دليل على جواز الإفاضة من مزدلفة بليل hadithi ni dalili inaonyesha kwamba yajuzu kutoka Muzdalifa usiku lidhafati minan nisa kwa wale wanyonge wadhaifu katika wanawake wasibiani na watoto wa ghairihim yani na wazee wa kongwe wa ghairihim hawa wameruhusiwa kutoka Muzdalifa usiku lakini ni lazima mpaka usiku nusu ya usiku wamalize pale ni lazima wabakie pale mpaka nisfu layl akimaliza nusu moja ya usiku sasa ile nusu ya pili ndio aweza kutoka kwa hivyo si kwamba kuingia Muzdalifa aswali maghrib na isha jamu kisha atoke kabisa la ni lazima abakie pale naye mpaka baada ya nusu ya usiku baada ya nusu ya usiku sasa yuruhusiwa wale wenye dharura wanyonge watoke watoke waende kabla hapo ثانيا katika faida za hadith وفيه جواز الدفع يجوز kutoka liman yaqumu ala haula'i alma'dhurin yajuzu vile vile kutoka Muzdalifa mapema kabla ya wakati wake yani baada nusu usiku jawazu daf'i yajuzu kutoka kabla ya wakati Muzdalifa kwa nani liman yakumu ala haula'i almaadhurin yule anaowasimamia wale walemavu wale wanyonge anaowasimamia anaowaonyesha anaowapeleka yule pia ameruhusiwa tabaan li haula kwa kufuatia hawa maadhurin sasa kwa vile hawa maadhurin hawawezi kutembea mpaka yeye na yeye ataruhusia kufuatia hivyo kama mtume sallallahu alaihi wasallam albumruhusu ibn Abbas atoke na wale wanyonge na walemavu awaongoze aende nao jamarat na basi alikuwa hana dharura barobaro eh. mdogo lakini kwa vile mtume amempa wanawake awaongoze na watoto e, na walemavu sasa hapo wale dhuafa na ye akaruhusika kwa kufuatia wale kwa hivyo ruhusa ni ya wale wanyonge na walemavu na wale wenye kuwapeleka pengine mtu atapaka sukuma kwa kigari mpaka sukuma kwa kigari واضح lidhalika akiwa udhuru اكو nao atakwenda na ule msimamizi wake taba kufuatia hivyo kwa hivyo yeye pia ule msimamizi wake ataruhusiwa kwenda kuondoka na yeye hata kama yeye hana dharura lakini kwa sababu yule alokuja naye haji ana dharura na ni mpaka yeye ampeleke basi hapo yajuzu kumpeleka kama mume saa nyingine atatoka na mkewe huenda mkewe ni mjamzito ana uzito sasa yule mwanamume hana dharura kusema kweli lakini madamu dharura iko kwa mkewe yajuzu na yule mume kufuata amshindikize ampeleke yeye pia ataruhusika kuacha kulala Muzdalifa kwa sababu e, ame, amefuatia anamsimamia yule mwenye dharura kama mtume alivyomruhusu ibn Abbas kufanya hivyo thalithan katika fawaid za hadith وفيه جواز رمي جمرة العقبة لهؤلاء قبل صلاة الفجر حديث vile vile yaonesha yajuz hawa walotoka mapema kwenda Mina kurusha mawe yajuzu wakifika kule usiku kabla alfajiri yajuzu pale pale waanze kurusha mawe yao si lazima wangojee asubuhi kama hawa walioko Muzdalifa huko kwa hivyo wewe madamu ni maadhur ukaruhusiwa kutoka mapema إذا كروشا ما يبيو مروسي وروشا ما بيما وكيفيك جمرات روشا ما يكو سابا ألافوك بمزيكي ولو ينجين أمبو هوان عذرو وتكوجة بعد صلاة الفجر كروشا أمبو تكون يوم العيد تكون سيكو عيد كروشا جمرة العقبة وفيه أيضا كتك فوائد أن المبيت بمزدلفة واجب أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج كلالا مزدلفة نكتك واجبات الحج ambazo lazima ulale hapo na ukikosa kulala utatoa damu fidia eh ukakosa kulala hapo na hauna dharura yote na haukusahau na wajua si mjinga basi utatoa damu utatoa damu na hii yaumun nahr watu wakitoka wakienda kule as ni kurusha mawe kabla ghurubi shams kabla jua ya siku ya Eid halijazama kwa hivyo ukitoka Muzdalifa shughulika na kurusha jamratul aqabatul kubra ambao ni ya mwisho ukiingia utapambana na ile ndogo kwanza alafu ya pili ni ile ya katikati al-kubra iko mwisho karibu na maka upande wa maka imesongea karibu na maka ile ya kwanza utakao kupambana nayo hiyo sio kubwa hiyo ni ndogo sasa utairuka hiyo alafu utapata ya pili ile nguzo ya pili utairuka hiyo ile ya mwisho ya tatu kuingia hiyo ndo ile al-kubra utaanza nayo hiyo kwa hivyo siku ya Eid yaumun nahr ambayo siku ya Eid utarusha mawe saba tu kwenye jamratul kubra ambayo ni ile ya mwisho bas alafu utakwenda zako mina kulala hapo mina ni wajib kulala hizo ayamu tashriq pale mina kwa hivyo ni lazima yomul eid ulale pale alafu na siku mbili za tashriq kama utaki tatu talala siku mbili kwa hivyo kivovote ni lazima talala siku tatu usiku tatu masiku matatu usiku wa kwanza ni ule usiku wa Eid usiku wa pili ni ayamu tashriq ya kwanza na usiku wa tatu na ayamu tashriq ya pili ala ile ayamu tashriq ya pili ameambiwa ameruhusiwa atoke baada ya zawal kwa hivyo masiku mawili ya lazima alale pale masiku mawili ni lazima alale pale ah, ndio matatu ukiongeza yomo hii itakuwa matatu naam mimi ndo nimesahau ni matatu yomul eid na siku mbili yomul eid na siku mbili kwa hivyo ile siku ya tatu kabla haija kuingilia kabla ya zawal ni wewe ushatoka ile siku ya tatu kabla jua adhuhuri haijaingia wewe ushatoka dhuhuri ikiingia na hujatoka mina ni lazima ubakie ufai tena kutoka utafungika hapo mpaka ulale tena siku ya tatu kwa hivyo kama ni mwenye ta, kufanya taajili faman taajjala fi yawmin wataka kufanya taajili kutoka mapema ni utoke kabla zawal kabla dhuhur haijaingia salatu dhuhur ikikukuta pale mina lazima na hiyo siku ya tatu ulale hapo hapo fai na kutoka kwa sababu shechelewa wakati kutoka umekwisha almuhim hizi siku za mina pia ni wajib kulala katika wajibatul hajj na ni siku za kula na kunwa na kumdhukuru Allah na ni haramu kufunga siku hizo zaitwa ayyam at-tashrif alafu siku ya pili ambayo itakuwa ni tarehe 11 siku ya pili mtakwenda tena kurusha mawe baada zawali shams haifai kurusha kabla dhuhur makosa ni mukai kwenye hema musali dhuhri baada dhuhur sasa hapo ndio wakati wa rami umefika siku ya pili utakwenda mpaka rami e, mpaka e, mina e, kule jamarat siku ya pili utapiga zote tatu ile ya kwanza utarusha mawe saba nguzo ya pili utapiga mawe saba nguzo ya tatu mawe saba kwa hivyo siku ya pili utarusha zote tatu saba saba kwa hivyo ina maana siku ya pili utabeba mawe 21 siku ya kwanza utakwenda na mawe saba tu siku ya kwanza utakwenda na mawe saba tu utapiga ile al-kubra alafu ende zako siku ya pili ambao ni ayamu ayamu tashriq ya kwanza sasa siku ya pili tarehe 11 utabeba mawe 21 <clears throat> utapiga ya kwanza saba uende ya pili upige saba ya tatu saba siku ya tatu vile vile hakuna kurusha mawe mpaka baada zawal mpaka jua kuzama Eh, kupinduka kwenda wakati wa dhuhur mutasali dhuhur kwenye hema alafu mtoke muende na mawe 21 mpige tena na siku ya tatu kama atakubakia pia ni hivyo hivyo hali kwa hivyo hakuna kurushishwa mawe asubuhi na mapema hadha khata wa ghalat na mtu akifanya hivyo amerusha rami kabla ya wakati wake kwa hivyo atadaiwa damu alayhi dam itabidi atoe damu eh na yote utapata mamufti tele kule kullu yuftik shore yako nenda karusha asubuhi saa mbili saa tatu karusha mawe lakini ukija uchinje mbuzi alaika dam kwa sababu umekosa ile rami ya ile siku na rami ni wajib ramia ni wajib katika wajibat alhaj kwa hivyo haina haja udaiwe fidia eh, haraka hiyo ya kazi gani wewe subiri kwenye hema yako wale wanaotaka haraka wamenyitangulieni nyinyi si mna haraka nende mimi niacheni swali dhuhri ukisha kusali salatu dhuhr toka sasa nenda karushe rami hiyo ndo wakati wa rami siku ile ya kwanza ya kurusha ambayo ni yaumul eid hiyo siku moja tu ndo watu wameruhusiwa kurusha kabla zawal lidhalika ukitoka muzdalifa tu moja kwa moja hata hamusali eid wale wahujaji wa hata hawana salatul eid hawana salatu salatul eid ni sunna kwa hao wengine sio wao wao wanakwenda wanarusha mawe asubuhi na mapema baada alfajr hii siku ya Eid ambayo siku ya kwanza kurusha mawe ndio watu wameruhusiwa kurusha kabla zawal kabla jua kupinduka kabla dhuhur yani lakini siku zote tarehe 11 tarehe 12 tarehe 13 ni lazima urushe baada zawal ambapo ni baada salat adh-dhuhr baada salat au baada dukhul wakati adh-dhuhr baada kuingia wakati wa dhuhur maana wakati wa dhuhur waingia jua likipinduka na wale wanaorushishwa mapema na asubuhi wajua wanafanya makosa na wanawacha wajib katika wajibat alhajj kwa hivyo hiyo ndio mukhtasar za fawaid katika hii hadithi ya Aisha thumma dhakara hadith ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sema qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam asema mtume sallallahu alayhi wasallam hii hadithi ya 50 la tusafiri almar'atu illa ma'a dhi mahram haruhusiwi mwanamke yoyote kusafiri isipokuwa aweko na mahrimu wake wala yadkhulu alaiha rajulun na wala haruhusiwi mwanamume yoyote kumuingilia mwanamke kwake nyumbani kuingia kwa mwanamke kwake nyumbani illa wa maaha mahram isipokuwa kwenye nyumba kuna mahrim wake imamu mumewe au babake au mtoto wake barobaro wake mkubwa hakuna kukaa faragha na mwanamke kwenye nyumba yake hadha la yajuzu na hii hadithi na sababu ina sababu tume alijiwa na bwana mmoja msafir akashukia Madina alipokuja akamtumsa sala mtume akamuuliza aina nazalta umeshukia nyumba ya nani akamwambia nimeshukia inda mraa nilishukia nyumba moja ya mwanamke tu hakuna mume ni mimi na yeye peke yetu tume sallallahu alaihi wasallam akamwambia la tuhjini almar'ata la tuhjini المرأة illa ومعها ذو dhu mahram usiwae kumweka kwenye hijn yani ukakaa naye faragha kwenye room mwanamke kwenye nyumba ukakaa wewe na yeye peke yake hana mahremu yake usifanye tena yani leo mfanye lakini usirudie wala usifanye tena jambo kama hilo akakataza wanaume kuingia majumbani kwa wanawake kukiwa wenyewe hawako mume hayuko baba hayuko au hakuna tabarubaru wake mkubwa mahajuz ukaa faragha kwenye nyumba yake mwanamke faqala rajul mtu mmoja akasema ya rasulullah inni uridu an akhruja fi jaishi kadha wa kadha mimi nimejiandikisha nataka kutoka nataka kutoka kwenda jihad yani kwenye jeshi fulani alikuwa hata jina langu huko naenda wa mar'ati turidu alhajja na mke wangu anataka kwenda haji kwa hivyo mimi nataka kusafiri kwenda jihad na yeye ataka kusafiri kwenda haji sasa itakuwaje hapo ya rasulullah eh nifanyeje maana mimi yangu ni safari na yeye yake ni safari itachangulizwa safari gani hapo faqala mtume akamwambia ukhruj maaha hiyo safari yako vunja hakuna tena kwenda jihad nenda kwa mkeo nyumbani umsafirishe umpeleke na yeye akamwambia ukhruj maaha nenda kamsafirishe umpeleke yeye ndo aula kumpeleka kuliko wewe kwenda jihad na yeye waenda haji yake faradhi rawahu al-bukhari ومسلم قوله البسيمة إلا مع ذي محرم محرم ننان محرم ننان المحرم محرم يكون يوفي من حرم عليه نكاحها على التأبيد من حرم عليه نكاحها على التأبيد ni mwanamke ambaye ni haramu wewe kumuoa milele uwezi tena muoa kabisa mwanamke huyo au huitwa mahram bisababin mubahin kwa sababu ya mubah lihurmatiha ya ule mahramia ule mahramia ule mahramia uletwe pia kwa sababu ya mubah usiletwe kwa sababu ya haramu acha niwaelezee vizuri aliposema man haruma alayhi nikahuha ala ta'bid ni mwanamke ambaye ni haramu wewe umuoe milele haiwezi tena kumuoa kama nani kwa mfano mwanamke katika wanawake ambao kwamba huwawezi kuwaoa wewe abadan tena mamako leska dhalik ena mamako amupingani ni mahram tamu mamako khalati yako humuoe hata kwa hali moja yoyote wezi muoe ni maharamu yako upingane wewe naye eh, mama mkwe wako mamake mkeo waweza kumuoa bi mujarradil aqd wewe ukifunga akdi msikitini tukamuoa binti hata usifanye dukhul hata usimwingilie ukamtaliki pale pale msikitini huyu mamake ni haramu huwezi muoa hata hujafanya dukhul yani mtu hapa msikitini sasa akafungisha aqd ya nikah hajatoka msikitini akatalli akasema ah amistaki tena aqd talakt bado huyu mama mko atabakia ni haramu kwake hawezi kana kumuoa kabisa kwa hivyo itakuwa ni haramu bimujarrad alaqd huyu mwanamke hawezi tena kumuoa abadan na mwanamke aliolewa na babako akaachwa wala tankihu ma nakahaba wote hawa ni mahram na ammati yako wa ghairi dhalika maarufu ni wanawake huwezi kuwaoa abadan sasa lakini kaika sharti ala ta'bid umahramia wako uharamu wako ni wa milele huwezi muoa kabisa kwa sababu kuna wanawake wengine huwezi kumuoa kwa muda tu kuna sababu imejitokeza ile sababu ukiisha wewe waweza kwenda kumuoa kama nini kama ukhti yako mkeo ukhti yako mke wako ni maharimu yako ni maharimu yako kwa hivyo huwezi kumchanganya yeye na dadake kwenye ndoa moja aweza huwezi sasa huyu ni mahrim wako lakini si mahrim mkamilifu ni mahrim ile kidogo yani uharamu wako na yeye ni vile huwezi kumuoa yeye vile umeoa dadake basi wa ila huwezi kukaa faragha naye huwezi kufanya chochote naye lakini utakapokumtaliki dadake waweza kwenda kumuoa yule sasa utakapokumtaliki dadake waweza kwenda kumuoa kwa sababu ile haramu ushaondoka kwa huyu mahramia kama huyu hazingatiwi mahram kwa hivyo yani mathalan mtu hawezi kusafiri na ukhti yake mkewe si mahram hawezi kuwa mahram kwa nini kwa sababu haramu wake ni wa muda tu utaisha sasa hivi wazi ghairi wazi waweza kuisha saa yote kwa hivyo mwanamke kama huyu usisema ah upya mahram yangu kwa sababu mimi mmeoa dadake la ndio ni mahram yako ni, hii ni ile mahramia muakkata haina nguvu mahramia yenyewe huwa haina nguvu kwa hivyo hauwezi kusafiri na mke wa dadako ati wewe ndo mahramia yake hadha khata na mke eh, yani na, mwanamke ambaye ni dadake mke wako ukhti yake mke wako huwezi kusafiri naye ati alashana wewe kama mahramia yake la wewe huwezi kuwa mahramia yake sharti ya mahram ni wewe milele uwezi muoa na huu akifa dadake waweza kumuoa kwa hivyo aliposema ala tabid anatoka nani ukhtu zauja wa ammataha na ammati zake na ammati zake watatoka lidhalik ammati yako mkeo ammati yako mke wako si maharimu yako uweze kusafiri naye wala uweze faragha naye ndio sahihi mke wako yomitaamati lakini kwako yule mwanamke bado ni ajnabia bado ni ajnabia kwa hivyo hauwezi kukaa faragha na amati yake mkeo wazi huwezi kukaa faragha na amati yake mkeo wa mimbabi au la khalati yake mkeo pia mimbabi aula huwezi kukaa faragha naye wala kusafiri naye maana si maharimu wako pili aliposema bisababin mubah aliposema kwa sababu ya mubah anatoka nani anatoka yule mwanamke ambao mautua bishubha ulimfanyia jimaa kwa shubha ulidhania ni mkeo ah, umefanya jimaa ah kushtuka kumbe si mkeo haya zamani alikitokea kwa sababu ni zama alikuwa hakuna stima giza manyumba sasa mtu aenda nyumbani kwake al-asl ajua aliyoko kitandani ni mkewe hadha al-asl akiingia nyumbani giza nini ajua ni mkewe akisha kufanya jimaa subhanallah kishtukizia kumbe si mkewe hii shubha huitwa shubha hakufanya kusudi huyu mwanamke anaitwa mautua bishubha amefanywa jimaa kwa shubha usiseme basi madamu ushamfanya jimaa sasa huyu mahrimi yangu la huyo hawe maharimu yako hata siku moja wala binti yake kama hiyo jimaa ilileta ilipata mimba kwa hiyo jimaa akazaliwa binti huyo binti pia hana maharamia yako kwa sababu ni shubha usema ah upya binti yangu la huyo ni <laughs> si binti yako huyo ni mtoto wa jimaa yako ya shubha kwa hana mahramia na wewe wala hana mahramia wako wazi hada huo. na kifungu cha mwisho akasema lihurmatiha sababu mubahin bihurmatiha na ile sababu isiwe ni sababu ambayo kwamba haipeleki mahramia si sababu ya ambao, ambao sababu yenyewe si ya uharamu haipeleki maharamia kwa mfano almulaina almulaina wazi wewe na yeye mtapoteza maharamia kwisha mwanamke mkimfanyia li'an kamfanyia li'an umemtuhumu ukampeleka mbele ukaambiwa ule uwape viapo vinne mulaana naye huyu mwanamke mkikisha kukubaliana wewe ukala viapo vako vinne kwamba yeye alifanya na yeye akala viapo vinne kwamba yeye ni msafi huyu mwanamke mubashara ni ajnabi na wewe maisha milele hakuna vile itakuwa kuna mahramia baina yenu hata kama uliokuwa mke wako kwa sababu gani sababu ya mahramia yake ishakuwa haramu na wewe kwisha huwezi tena kwa mkeo lidhalika huyu mwanamke huwezi tena kurudi kumuoa wewe kabisa si halali yako tena kabisa hata vipi kwa sababu gani anta la'antahu leo shamtuhumu na ushamfanyia li'an ndio kumrudia atakumoa tena ni hadha ma yajuz hadha kwa hivyo mwanamke aliyomfanyia li'an ni haramu milele huwezi tena kumrudia kando la hao wengine wote watakuwa ni mahram na sababu za sawa fi hadha الحديث fawaid في hadithi kuna fawaid alfaida alula الحديث دليل على تحريم سفر المرأة بدون محرمها hadithi ni dalili ya kuonesha ni haramu safari ya mwanamke bila ya mahrimu wake haramu la juz هذا الأصل إلا في حالات خاصة isipokuwa kuna hali za dharura hasa ndo ataweza kuruhusika mwanamke kusafiri bila mahrim wakazitaja ulama kal asira kama mwanamke alonyakuliwa na maadui tekwa nyara kakimbizwa pelekwa mahali mbali masafa ya safari na ziada amepata mpenyo mepenya huyo mwanamke amewakimbia ha majambazi aseme yeye kwamba mangoje mahari majemtukue ha hapata safiri hata kama ni kilomita ngapi atazikata rudi kwao kwa sababu amenyarwa ame, ame ametekwa nyara sasa yuarudi kwao ile safari hakuikusudia imekuja kibahati mbaya kwa hivyo ikiwa ni dharura kama hiyo hatumwambii wewe ushawakimbia maadui sasa adabu yako tungoje mahrim aje kuchukua la aweza kuwa hakuna mawasiliano aweza kuwa kumgojea mahrim aje kumtukua wale maadui kama tena wa ghairi dhalik idhan akikimbia yeye ni asafiri tu moja kwa moja rudi kwao hiyo dharura bila shaka au alkafira aslamat fi dar alkufr mwanamke kafir amelinganiwa uislamu akasilimu na akisha kuslimu ni haramu kukaa mijioni lazima atoke je ya Kiislamu ataka kugura kuja ya Kiislamu na hana mahrim huyu sharia imemruhusu asafiri ahajiri peke yake bila mahrim kwa sababu ni dharura hawezi tena kukaa darul kufr hawezi tena kukaa miji ya kikafiri ni arudi kwao nyumbani au arudi bilad alislam sasa asiseme mimi siwezi kwenda biladul islam kwa sababu sina mahrim la hapa ameruhusiwa usafiri bila mahrim kwenda bilad al-Islam kwa hivyo hali kama hizi za dhiki au ni mwanamke amesafiri na mahrim yake kama kawaida wamepoteana kwenye safari rufqa imempotea wale mumewe au wale mahrimu wake yote amepoteana naye khalas hampati tena na amekumchi nyingine sasa asirudi sasa hapo mvarura amekosa rufqa hana rufqa nyingine hapo la maana kusafiri kuitafuta rafiki yake na kusuhubiana nao kurudi nao fa fi hadhi alahwal ulama wamesema la maana kusafiri bila mahrim ثانيا katika fawaid wa fihi wafihi أن العلماء قد عمل بإطلاق السفر في هذا الحديث علماء kwenye hii hadithi wamesema safari hapa ni mutlaqan yani safari yoyote ni haramu mwanamke kusafiri bila mahram safari ya, ya yani itlaqi ya wakati wake safari aina yoyote amesema safari aina yoyote mutlaq aina yoyote ya safari ile itakuwa ni haramu kusafiri bila mahram kwa nini kwa sababu zile qaid zile za, ku, za kuipima hii safari ni kiasi gani zimekhtalifiana hadithi bi Said imesema la tahillu bi mar'a an tusafira masirata yawmayn حديث ابن عمر انسما أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام حديث ابن هريرة انسما أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع هذا محر سأسا زي قيد زي مختلفين يعني. حديث ابو هريرة انسما أسسفير مويند وسيكو سفاري اسكو موجة مويند وسيكو نهانا محرم حديث ابن سعيد انسما أسسفير مسافة سيكو ميلي bila mahrim hadith ibn Umar asema sisafiri masafa siku tatu bila mahrim sasa tutachukulia ipi kipimo cha safari ni ipi ndo ulama wakasema tuache hizi zikwazo hizi zikaid safari yoyote aina yoyote madamu yametimu masafa iwe siku moja iwe nusu siku iwe siku tatu iwe siku mbili ni haramu mwanamke safiri bila mahrim bora tu ni safari aina yoyote ثالثا katika fawaid wafihi na maana kusema hivi ulama kwa sababu kuna wengine wasema oh lakini hii ni ya haji na wana mwenye alifa mitaja kwenye babu al-haji eh asema hii bwana ni ni ya haji eh kwa sababu safari haji sasa safari haji ndio nini tumia hakusema safari gani wala safari safari yoyote yaingia ndio maana kusema hivi tatu takuja mbele hapo tutataja وفيه أن المرأة إذا لم تجد زوجا حديث يسمى yaonesha kama mwanamke ikiwa hana mume hakupata mume au mahraman au mahrim mwingine yote hana baba hana ndugu yake wa kiume hana mahrim hana ammi hana mahrim yake yote la yajibu alaiha alhajj haji si wajibu kwake haijakuwa wajibu kwa nini liumumi alhadith kwa sababu hadithi imeenea safari yoyote aina yote kwa hivyo ikiwa hana mwenye kusafiri naye hana mahrim wa kusafiri naye kwenda haji basi yeye itakuwa haji kwake yeye si wajib itakuwa haji kwake yeye si wajib asubiri mpaka apate mahrim ampeleki bali ulama asema ikiwa hana mahrim isipokuwa mumewe na mumewe asema haendi mpaka amlipe ujira wa kumpeleka fatajuzu laha yajuzu mwanamke kama mali bado yako amlipe mumewe ampeleke hata ikipelekea yani kumlipa asema na kuna wanaume wengine wenyewe wana wana, wana mambo yao sio sikupeleki mpaka unilipe vitu vao viko hivyo sasa hapa mwanamke sema ya juzu hata kwa ujira amlipe mume au mahrimu yake mwingine amlipie ampe ujira mathalan mimi nitakupeleka haji lakini tukirudi hii safari mimi utanipa shilingi laki moja kama ujira wangu ujira wangu kujiudhi kwenda na wewe huku na huku kusumbuka na wewe fala mane ampatie ujira ampatie ujira la mane mwanamke amlipe kama mumewe kama ni babake kama ni ammi yake yule mahrim amlipe la maana fi hadha lakini tu asende bila mahrim hata kama mko kumlipa amlipe wa fihi aidan katika fawaid man'ul khulwa man'ul khalwa bil ajnabiyya wa huwa ijma' ni haramu kukaa faragha na mwanamke ajnabiyya ni haramu mwanamume kukaa faragha na mwanamke ajnabiyya faragha hii ipatikane kokote kwenye gari kwenye nyumba kwenye chumba kwenye chochote madarasa ni skuli ni maktaba ni, ni kazini kokote madamu utakuwa faragha wewe na mwanamume tu ni haramu kufanya hivyo ni haramu kufanya hivyo biijma'il ulama kwa sababu ni sababu ya fitna mwanamume akikaa faragha na mwanamke lilobakia ni hadithi inasema ash-shaytanu thalithuma shaytani ni watatu wao sasa mahali hapo shetani amehudhuria mahali pazuri hapo hapo ina maana mahali paovu ndo maana shetani yuko shetani haji mahali pa dhikr na mahali pazuri ina maana inayotarajia hapo sasa ni kutarajia fahisha wal iyad billah khamisan na maal asaf shadid leo watu wengi wametasahla hapa na kuna hakuna neno bwana kwa mimi nitamfanya nini sheria haijakwambia utamfanya kitu sheria imekwambia usikae naye tu utamfanya humfanye hilo utaiwa wewe haituhusu sisi wewe usikae faragha na mwanamke utakavokuwa usikae ukiniambia mimi <coughs> salala wewe yaani uniamini mimi mimi simfanyaweza kufanya nini ah wewe ndio utaweza zaidi kuliko mwingine wewe ndio utakuja kuweza zaidi kwa hivyo hakuna mtu kujisifu sifu wala kujitakasa kwamba yeye ni msafi sana haathiriki la sharia ishakataza ishakataza wa khalas wafihi aidan katika fawaid wujubu safari zauj ma'a imraati ni wajib kwa mwanamume kusafiri na mkewe idha lam yakun laha ghayru ikiwa mwanamke hana mahrim mwingine ila mume mwanamke maskini atakwenda haji sasa hana mahrim mwingine kabisa isipokuwa wewe mumewe tu astaki mistress man bana ah, huko kuna zahma huko kuna machofu kuna hiao la ni wajibu sasa we mume umpeleke ikiwa pesa za kulipia wewe ziko lazima utampeleka kwa sababu mtume swalla wasallam alimwamrisha huyu bwana aliposema oh mimi nasafiri naenda kwa jihad alimwambia nini ukhruj amri toka maha toka safiri na ye akapewa amri ukhruj maha safiri na ye kwa hivyo ulama akasema ni wajib kwa mwanamume kusafiri na mkewe safari yoyote si lazima ya haji safari yote ya dharura ikiwa mwanamke hana mahramia ila yeye ikiwa mwana la astaghfirullah safari ya haji takusudia safari ya haji kwa sababu safari ya haji ndio ya faradhi eh kwa mwanamke zile safari zingine si za wajibu hayo maelewano yao nazungumza haji na ni haramu mwanamume kukataa kumpeleka mwanamke safari ya haji ikiwa ni haji yake ya faradhi yani haji yake ya mwanzo ama ni haji ya pili ya tatu zile za sunna hii si lazima hii si lazima lakini haji ya faradhi ya mwanamke alafu na wewe akataa kumpeleka haifai la juzu na hiyo inaonyesha huu ni hasidi sasa si mwanamume mwenye roho nzuri lidhalika lazima amsaidie mkewe kumsafirisha kwenda kufanya haji ya faradhi au umra ya faradhi umra yake ya kwanza ya faradhi pia lazima umpeleke ikiwa hana mahrim nyingine ule mke hana mahari mwingine kwa sababu al-umra ni fardhi katika umri mzima mara moja na haji vile vile ni fardhi katika umri mzima mara moja kwa hivyo imma haji au umra yake ya kwanza na hana mahrim mwingine ni wajib mwanamume ukampeleke sadisan katika fawaid وفيه أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفريضة ليس للزوج man umraati haifai mwanamume kumnyima ruhusa mwanamke ya kwenda kufanya fardhi ya haji tunafanya nini fardhi ya haji hata kama wewe wasafiri anaye mahrim mwingine atampeleka usimkataze mwachie madamu mwanamke ataka kwenda aende madamu ni haji ya faradhi kama kwenye hadithi mtume hakumwambia a a madamu hana mahrim isipokuwa ni wewe mume na wewe mume wasafiri wenda jihad mwambie cancel arudi hakumwambia hivyo alimwambia futa wewe safari yako ah hii dalili kuonesha haufai kumkatalia kumpeleka mwanamke kule kumkatalia ruhusa kwenda kwa hivyo madamu ni haji yake ya faradhi ni lazima utangulize matakwa yake yeye kwanza alafu utaangalia haja zako baadaye zingine ndo النووي mwisho wasema وفيه تقديم الأهم فالأهم من الأمور المتعارضة hadithi yaonesha kutanguliza ya muhimu kuliko yale mengine ya muhimu unaangalia ile muhimu zaidi kuliko lingine ikiwa mambo yanagongana yagongana mambo mawili hili muhimu na hili ni muhimu lakini kuna moja ni muhimu zaidi kuliko mwenzake na lazima ufanye moja huwezi kuyachanganya yote basi chagua lile ambalo muhimu zaidi kuliko lile lingine kama hapa ni baina safiri ende jihad au asafiri ende haji mwanamume na haiwezekani wakati mmoja aweko vitani na aweko haji inawezekana kwa hivyo lazima achegue moja tu hapo basi atachegua lile la muhimu zaidi kuliko lile lingine na la muhimu zaidi nini ni kumpeleka mke wake haji na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ukhruj ma'amratik nenda kampeleke mkeo haji kwa sababu gani kwa sababu yeye akikosa kwenda haji kuna wengine watakwenda alaysa kadhalik si wako majeshi wengine watakwenda hadha huwa lakini yeye akikosa kumpeleka mkewe nani atakusimamia mke wako waweza kumtuka mwanaume wa mke wangu usimamie ndani ya haji hii haina badali <laughs> hii haina badali ni sharti umpeleke wewe tu sababu ni mkeo ni ardhi yako ni heshima yako uweze kumwachia mtu kabisa uweze isipokuwa wale ambao kwamba wako sahihi masufaha kwamba bwana amesafiri oh mpige pige jito huyo ah, mtu mwatie mtu mkeo ndio amesafiri eh hadha safa na hakuna dharura yote ngani kitu kimekuja kwa, kwa dharura kukusongamana huna budi nacho ni hali imekukuja kwa juu lakini alaan tunshi safar thumma dagula mkenda uko haji bana huo ntilie jito hadha min as-safa aslan lidhalika mwanamke hakuna badali mwingine kumwatia ndio ukaambia uende ukampeleke ama vita wako maskari majeshi wengine watakwenda vitani takoma hapa kwa leo inshallah hiyo hadithi ya 50 naktafi bihadha القدر